sus agrios cae alopex. Sus agrios estos parati dendron tus odontas e cona. Alopecos de auton e romenes ten aetian dihen medenos autoe meete cunegetu meete cindunu e festotos tus odontas fegei efe al egoge u mataios tuto poio e angar me kindunos catalabe u tote periton aconan conan a scole toimois de usi creso mai ho logos didaskei dein proton kindunon tas paraskeuas poiestai